a Mônica, sou a Mônica. sim, e sabichona. Sou a Mônica, sou a Mônica. Tão teimosa e tão mandona. Quando diz que sim, quando diz que não, mostra ter opinião. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação. tudo que é brinquedo. Com a turminha gosta de brincar. Se as meninas têm algum segredo, logo vem correndo me contar. Se alguém sorrir, se alguém sorrir, para nossa turma pode vir. Se alguém chorar, se alguém chorar, estou sempre pronta a ajudar. Mas se algum menino me contraria, Vou mostrar que eu não sou boba não Vou lhe dando uma coelhada E ele vai até cair no chão Sou a Mônica, sou a Mônica Pituzingue, sabichona. Sou a Mônica, sou a Mônica. Tão teimosa tão mandona. Quando diz que sim, quando diz que não, mostra ter opinião. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação. Ela inventa tudo que é brinquedo. Quando linha gosta de brincar. Se a para nossa turma de vir. Se alguém chorar, se alguém chorar, estou sempre pronta a ajudar. Mas se algum menino me contraria, vou mostrar que eu não sou boba, não. Vou lhe dando uma coelhada, ele vai até cair no chão.